Vazhdojmë me lejen e Allahu xhelle ve ala në zinxhirin e ligjëratave pengesat nga e vërteta dhe kemi përmend se Allahu xhelle ve ala çështjen më madhështore që ka bën n'këtë dunja është njeriu me qenë në rrugën e vërtetë. Nëse nuk është në rrugën e vërtetë, çkado që ka ai prej bollëqeve dhe të mirave, çka Allahu xhelle ve ala e ka sprovue me ato, ato nuk vlejnë ngase Allahu xhelle ve ala ka thonë, thumme ilejna jurxheun, gjithë te na kanë m'u kthy. Andaj njeriu duhet me qenë shumë i zellshëm, a është në të vërtetën a jo, shumë i kujdesshëm dhe me mat mirë argumentin, faktin dhe me shoshit mirë dhe me hulumtu mirë që mos dalë para Allahu xhelle ve ala i dështum dhe i zhgënjym dhe nuk ka mundësi m'u kthy më për së dyti dhe atje është përgjithmonshmëria e pa e pakthim Kemi përmend disa prej pengesave dhe sot kemi përmend pengesën e tetë, edhe ajo është vetëpëlqimi. Kanë thonë dijetarët, nja prej pengesave çka njeriun nuk e len me pasu të vërtetën, madje ndoshta edhe njerë, dhe njerë për me pa të vërtetën, është vetëpëlqimi. Pse? Ngase vetëpëlqimi siç kemi përmend te fjalët e dijetarëve, po edhe ata që ka thonë Allahu xhelle ve ala, se vetëpëlqimi e ban njeriun me madhru vetveten jashta çka e ka kriju Allahu xhelle ve ala. Allahu xhelle ve ala ka thënë për njeriun Khuliqal insanu da'ifan. Njeriu a kriju i dobt. Vetëpëlqimi e ban me ja ndru këtë realitet. Dhe ai çka e ban? Mendon se është i madh. Mendon se është i madh dhe e ndron realitetin çka Allahu xhelle ve ala e ka krijue. Dhe gjithmonë kur Allahu xhelle fi ula ka dërgu pejgamber tek një popull, vetëpëlqimi ka qenë njana prej pengesave çka s'e kanë pranue të vërtetën. Allahu xhelle ve ala ka thënë në sure Ghafir, "Falamma ja'athum rusuluhum bil bayinat", kur ju kanë ardhë njerëzve të dërguarit e tyre Pse Allahu xhelle ve ala thotë të dërguart e tyre, se kanë qenë nga mesi i tyre, i kanë njoft ata, ja kanë njoft historinë, ja kanë njoft edukatën, ja kanë njoft virtytet, e kanë ditë çfarë njerëz janë, e kanë ditë se pejgambert s'kanë ardhë kriminela, as kanë ardhë vrasës, as kanë ardhë që kanë urdhnu për punë t'këqija, historinë e kanë pas të pastër. Njerëzit i kanë njoft, kanë thënë rusuluhum, prej atyne janë kanë, i njofin ata. Bil bejinat, me argumente, s'kanë ardhë me pralla, as me anekdota, as me gjëegjëza, as me enigma, me bejinat, me argumente, siç ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija, ka thënë, njeriu s'mund me lexu Kur'anin mos me besu. Veç nëse ka zemrën e mshëltë. Njeriu kur ta more Kur'anin, ka thënë yadfa'uhu daf'an ila al-haq, e shtin Kur'ani me t'shtime në hak. Qështu Allahu e ka bo, se fjala Allah. Njeriu e don krijuesin e tina. Çka ka thënë Allahu xhelle ve ala, çka kanë pritë njerëzit? Ferihu bima indahum, janë gëzuar me qata që kanë pas ata. Apo njeri jeton me një ambient dhe një mjedis dhe kena me përmend fjalë dijetarëve çka thonë Ibn Kajimi, ka thonë me nxjerrë njeriun prej mjedisit ku është adaptue, është sikur me ja ndalë fëmijës gjinin. Çka ban kur t'ja ndalë njeriu fëmijës gjinin? Vetëm qan, vetëm ulëron, vetëm bërtet, pse e ke ndalë pi diçka çka adaptu. Çka është adaptu, kështu ka thonë njeriun, nëse mundohesh me hekë pi injorancës, pi mëkateve, i vjen rand. Mirëpo njeriu duhet me bo sabër me qatë idhësinë e parë, pastaj kalon ëmbëlsia. Ferihu bima indahum min el ilm. Knaqen me qëta dhe janë gëzu dhe kanë bo vetëpëlqim me qatë ilm çka ju ka dhanë Allahu xhelle ve ala. Edhe sot është e njëta. Andaj historia e përsërit vetveten. Shikoji njerëzit, ju flet për ahiretin absolut, për dijen e Allahu xhelle ve ala të padiskutueshme dhe njerëzit çka thojnë, po ama shkenca ka përparu, teknologjia ka përparu, argumentohen me sende që ajo është dhe pjellë e mendjes, pjellë e mendjes njeriut. Mirëpo qat mendje kush e ka kriju? e kanë përqesh diturinë çka ka ardhë me pejgamberin duke u vetpëlqyer me ato gjendën çka janë aty e kështu me radhë. Andaj vetëpëlqimi është njëna prej sendeve të cilat i pengon njerëzit nga e vërteta. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, hadithin të cilin e ka nxjerrë, Ebu Dawudi, Tirmidhiu dhe Hakimi, dhe e ka bo Hakimi të vërtet hadithin dhe është pajtu me ta Dhehebiu, ka thonë sallallahu aleyhi sallam, idha raejte hawa mutteba. Ka thënë kur ta shifsh epshin i cili pasohet. Shikon, epshin i cili pasohet. Wa shuhhan muta. Dhe kur ta shifsh se njerëzit kanë me ndëgju kopracinë. Kopracinë. Këtë hadith e kanë pru dijetarët te kaptina e shenjave të Kiametit. E dil sot jetoje jetën apo shikoje pak me meditim pak ma thellë e sheh. Shihi njerëzit sa janë zhytun në epshet e tyre. Nuk i intereson vetëm se vetvetja. Vetëm se unë edhe ajo ai çka i do. Epsh i pasuar. Wa shuhhan muta, koprac janë njerëzit. Nuk ja don të mirën tjetrit, vetëm vetveten e tina wa i'jab kulli dhi ra'yin bi ra'yi. A kjo është ajo pjesa e hadithit në të cilën jena tu fol. Dhe kur ta shifsh, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur çdo kush e pëlqen mendimin e vet. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ti me ja pru argument dhe thot, unë jam i kënaqur me këtë çka jam unë. Ktu nuk du me lëviz. E kështu me radhë, pa marrë parasysh a i lexon ajete apo hadithe, atina nuk i intereson, ka thonë pejgamberi alejhi selam, kur t'i shifsh qëto tri, tri sende, se janë mbizotru tek njerëz, çka ka thonë, fa alejki bi khasati nefsik, ruje vetveten tane. Ruje ka thonë vetveten tane Se njeriu çka e don epshin e vet Edhe ka kopraci Edhe i pëlqen mendimi i vet S'ki rrugëdalje me udhzu ata S'ki rrugëdalje me fol atina I janë plotësue mjetet e shkatrrimit tek ai njeri Epsh, kopraci dhe pëlqim me ata çka është aj Andaj njeriu i cili e pëlqen vetveten është në rrezik të madh dhe nuk e lën me e pa hakin dhe pasqyrë e hakit ndaj atina Ana khairun minhu i ka thënë Allahut xhalla wa ala, un jam më i mirë se Ademi. Kjo ka qenë fillimi, e përfundimin fakhruj innaka rajim. Allahu ja ka thënë dil pi xhenetit se ti je i mallkuar ila yawmin deri ditën e gjykimit. Deri ditën e gjykimit. Ama kshyre sebepin, çka njerëz nuk e shohin shumë se kjo është thellë në mbrendësinë e njeriut, njeriu nuk e shef let. Nuk ka diçka çka shifet konkrete. Ana khairun minhu, ka thonë jam më i mirë se ai. Pse me i ra sexhde atij? E ka harru se kush i ka thonë Allahu pi thot. Edhe rujuni prej kësaj ana khairun minhu. Rujuni se kjo të pengon nga haki. Kjo të kam pengon nga haki. Thot Ibn Tejmija, a e ki pa ata i cili e madhron vetveten me të kotë. se si dëshiron me ndihmue metodologjien e vet dhe çdo send që e ka thon ai edhe nëse është gabim. S'ka lidhje a gabim, a është e drejtë. Ai don me me ndihmue vetveten. Thot Imam Dhahabiu, Allah e mëshiroft, fa kam min rajulin nataqa bil haqq. Kjo vlen për njerëz të udhëzum. Dhe ata çka e flosin hakin Se vetëpëlqimi mundet te ata me depërtu Thot Imam Dhahabiu Allah e mëshiroft Sa njeriu e ka fol të vërtetën e ka fol të vërtetën. Wa amara bil ma'ruf dhe ka urdhru për të mirë. Fa yusallitu Allahu alayhi man yu'dhihi. E Allahu ja çon dikan që e ofendon dhe e maltreton. Patjetër e ka ai që e fol vërtetën, nuk e pritin njerëz me lule dhe me çokoladë dhe me qilim të kuq. Jo. Ka me prit me ofendime. Çdo pejgamber është ofendu dhe është nënçmu dhe nuk e kanë dashtë njerëzit. Ama ata kanë bo sabër, se e kanë ditë se haki është ma i madhi. Lisu i qasdihi e qëllimin e ka pas të keq. E ka madhru vetveten. E ka madhru vetveten. Wa hubbihi lirriasati ad-diniyya e ka dashur autoritetin e madh me ia dhon atina. Fa hadha da'un khafi, kjo është smundje e fshehur, si, si cila? Sara fi nufusil fuqaha. Kjo smundje ka deportu te shpirtat e fuqahave. Kush janë fuqahat? Ulemat. Kjo është një smundje shumë e keqe vetëpëlqimi, me pa njeriu, me pa njeriu vetveten ma shumë se sa është e pengon kjo nga e vërteta. Thot Fudail ibn Iyadi, Allahu e mëshiroft, "Law anna al-mubtadi'a Ama ai nuk ka ba modest ndaj fjalës Allahu xhalla wa ala. S'a knaq me ata ça ka thon Allahu. Ai thoje diçka. Ai shpike diçka. Që t'i dallon n'mesin e njerëzve. Ibtada. Edhe ka shpik. Walakinahu a'jaba bi ra'yihi. Ama thot Fudajli, ai është mahnit me, me mendimin e vet. prej kaptinës së shirkut me vetveten me e ba vetveten tane ortak la hawla wala quwata illa billah wa hadha hal al mustakbir thot kjo gjendja e njeriut mendjemadh fel mura'i la yuhaqqiqu qawluhu thot ai i cili ban vepra për sy e faqe thot nuk e ka realizuar fjalën e Allahu xhalla wa ala iyyaka na'budu ty të adhurojna veç Andaj ka thonë Ibn Tejmija, palca e teuhidit është iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in. Kjo është El Fatiha. Thot ai i cili ban veprat për hir të tërkujna, jo për hir të Allahut xhalla wa ala, shtiret. Ai nuk e ka realizu iyyaka na'budu. Ty të adhurojna. Wal mu'jibu e ai çka e pëlqen vetveten, la yuhaqqiqu qawluhu, nuk e ka realizu fjalën e Allahut xhalla wa ala, wa iyyaka nasta'in dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Kjo është gjendja e vetëpëlqyesit, ai i cili e vetëpëlqen vetveten. Ai është mbështet n'fuqitë e veta, ndërsa Allahu nuk e do njeriun mu mbështet n'fuqitë e veta ngase shkatrohet. Thot Ibn Hibbani, Allahu e mëshiroft në librin e tina, kopshti i të mençurve, innehu la jetekebberu ala ahadin hatta ju'gjebe bi nefsihi. Thot njeriu s'ka mundësi mu bo mendjemadh ndaj të tjerëve, derisa fillimisht ta pëlqejë vetveten. Kur ta pëlqejë vetveten, atëherë fillon kategoria apo periudha e dytë, mu shtir mendjemadh ndaj të tjerëve, wa yara laha ala ala ghayriha al-fadl, dhe mendon njeriu i cili e vetpëlqen vetveten se ka vlerë mbi të tjerët. Apo, edhe këtu gjithmonë kujtoje iblisin. Ana khairun minhu. Ai ka thon, unë jam ma i mirë se Ademi. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mu më ki kriju prej zjarrmit, a këta e ki kriju prej çkajt? Prej lloçit. Allahu s'e ka vetë, ti prej çka të kam kriju e ti për çka bëri sexhde. Ngojë mua, ama ai s'ka ngue. Ene khajrun minh, unë jam ma i mirë se aj. Andaj, njeriu duhet me pas kujdes nga vetëpëlqimi, nga se Vetëpëlqimi është në palcën e njeriut dhe e pengon nga e vërteta. Thot Shejhul Islam Ibn Tejmije, wa hubbuke shej jumi wa jusim. Thot, kur ta dashurojsh dikan, thot, kjo të ban të verbër. Andaj dashurin dush me kontrollue. Ka thonë Ibn Tejmija, ai cili dashuron një fejmër në haram, është sikur ai cili i ka dy frenat këtu dhe nuk shef vetëm se drejt edhe i pengohet nga horizontet e hakit e çdo sen çka e don dhe s'di me kontrollu dashurinë thot jumi të verbon e mendon se veç aj çka të folet qajo e vërteta jo e vërteta është çka ka thonë Allahu xhelle ue ala dhe Pejgamberi sallallahu aleyhi sallem dhe shikoni çka thot Ibn Shumë është i çuditshëm. Sa njeriu andaj Allahu xhelle ue ala e ka transmetue fjalën e Lukmanit kur i ka këshillue birin e tina ka thon wala tamshi fil ardi maraha. Ka thon mos hec në tokë me fodullok, me krenari, se kush jam unë. Inneke len tebluga el xhibal Ka thonë ti s'munesh me i mrri kodrat Sa të dush banoj mendjemadh Allahu xhelle ue ala i ka bo kodrat ma të mdhaja se ti Andaj njeriu duhet me konë i kujdesshëm Fe hu la jera illa mehasineha Tha sa i çuditshëm njeriu nuk i sheh te vetvetja veç se mirë A ki pa njeriu? Vetja sa herë mirë i doket Tjetri i doket keq Unë mirë jam, ajo keq Unë mirë jam, tjerët po, po më fajsojn E kështu me radhë Ndërsa esenca e njeriu me akuzue vetveten, wa mughdh wa mubghidun li khasmihi la yara illa masawiya, tha dhe njeriu është qasi krijese, çka armikun e urren edhe s'ja sheh veç se të këqijat. S'ja sheh veç se të këqijat. Ama çka thu nëse te armiku Allahu xhelle ue ala çon hakin, dush me pranu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka dash hakin pa marr parasysh kush e flet, ka ardh jehudiu, armiku ma i madh i tina, Armiku i përbetum i tina e ka thonë një fjalë të vërtetë, ka thonë qashtu është. Pejgamberi alejhi selam u kon i zhvesht për hakun. Edhe na duhet me u kon të zhvesht për hakun, kush ta folë me e pranue nga se kjo është një rrezik i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kanë pyet se çka është mendjemadhësia, çka është mendjemadhësia, ka thonë el kibru batarul haq, mendjemadhësia është me refuzu të vërtetën, wa ghamtun nasi dhe nënçmimi i njerëzve. Pra kjo me një fjalë përgjithshme, njeriu duhet të mbrohet nga vetpëlqimi, ngase vetpëlqimi e shkatron fillimisht njeriun, po edhe nuk e le me pa të vërtetën dhe me pasu ata. Duhet të mbrohet shumë njeriu nga vetpëlqimi. Edhe nga vetpëlqimi, njëra prej metodave të shërimit të vetpëlqimit është njohja e madhërisë Allahut xhele ue ala. Kujtoje sa i madh është Allahu xhele ue ala, pastaj kujtoje vetveten tane. Kujtoje kah ki dalë. Kujtoje kah ki dalë, kujtoje ku ki me përfundue. E kështu me radhë, dhe lexoje librin e Allahut xhele ue ala dhe kanë thënë selefi, kur ta lexosh librin e Allahut xhele ue ala gjeje veten jo të tjerët. Gjeje veten jo të tjerët. Ngase njeriu edhe është asi krijese, se i gjen tjerët në Kur'an. Krejt ato të këqija çka i përmend Allahu xhele ue ala të njerëzve, njeri e gjen tjetrin, veten kurrë jo. Kjo çka aludon, çka argumenton, se veten e menon të pastër, veten e menon të çiltër, veten e menon të madh dhe e vetëpëlqen vetveten. Andaj kjo është një prej pengesave çka dijetarët i kanë përmend, të pengesave të vërtetës. Andaj, gjithmonë, ndash në lexim të Kur'anit, ndash në lexim të librave të dijetarëve, ndash në lexim të librave të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndash në dëgjimin e ligjëratave fillimisht duhet njeriu vetveten me paraqit aty vetveten me paraqit pastaj të tjerët pastaj të tjerët se ti ki m'u paraqit me Allahun vet s'vijn tjerët andaj tjerët janë pastaj nëse ti vetveten e ke drejtue dhe e ke rregullue atëherë tjerët ja thu të vërtetën mirëpo njëherë lype veten Lype vetveten. E nënta prej pengesave është mendjemadhësia. Mendjemadhësia dhe vetëpëlqimi ndonjëherë njerëzit nuk i dallojnë. Mirëpo këto janë të lidhta ngushtë. Edhe ka thonë Ibn Hibbani, për me konë njeri mendjemadh, fillimisht duhet me vetëpëlqy vetveten. Se nuk mundet m'u bo mendjemadh, vetëm se e ka pëlqy vetveten. Andaj Allahu xhele ue ala e ka përmend vetëpëlqimin e iblisit dhe mendjemadhësinë. Fesexhedel melaike, Allahu xhele ue ala ka thënë, krejt melaqet kanë bo sexhde kur ju ardh urdhri, illa iblis, pos iblisit, tash e ka përmend, tjetrën cilësi, tjetrën cilësi, istekbara wa kana min el kafirin, ai u bo mendjemadh, dhe u bo prej qafirave, mendjemadh u bo. Ama para, para kësaj ne thamë fillimi cili ke, ene khajrun minhu, unë jam ma i mirë se ai, E kur ta mendojë njeriu ma të mirë se tjetri, vjen tjetra mendjemadhësia. Andaj mendjemadhësia është prej pengesave të cilat e pengojnë njeriun nga pasimi i të vërtetës. Andaj Allahu xhele ue ala e ka përmend se jehudët e njohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirëpo prej mendjemadhësisë nuk e Duhet me shiku sicili tek vetvetja e tij. Ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend lajm të padiskutueshëm, i cili s'ka mundësi mu fut në diskutim se jehudat keni mi pasu hap pas hapi. Hap pas hapi. Le tettebiunne sunene men kane qablekum. Keni mi pasue hapat e atyre të cilat kanë qenë para juve. Kush janë para juve? Kanë thonë sahabët, el jehudu wen nesara ja Rasulallah, jehudat dhe krishtat ja Rasulallah, kanë thonë E njeriu kur ban kufër, mendjemadhësi, Allahu xhelle ue ala ja mshel zemrën. Ja mshel zemrën dhe nuk e shef të vërtetën. Andaj njeriu duhet me qenë shumë i kujdesshëm, ngase ka mundësi në zemrën e tij ka mendjemadhësi dhe ajo është prej pengesave të hakut, ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, "Wa intiqalul insani min qawlin ila qawlin" thot kalimi i njeriut prej një mendimi në një mendim tjetër li exhli ma tebejjene lehu min el haq për shkak se ju ka ba e qartë e vërteta në fjalën tjetër, huwa mahmudun fi, për këtë sen lavdrohet. Lavdrohet. Nëse e ke pas një mendim të gabum, dhe të vjen argumenti nga ana e Allahu xhelle ue ala nga ana e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam dhe e kalon këta ti kalon pi atij mendimi ngase e vërteta kana që tërkon kjo a mahmud Thot me kalue me një fjalë në një fjalë tjetër, vetëm se adeti a qashtu, vetëm se njerëzit po besojnë qashtu, vetëm se këta po thonë qashtu, ka thënë kjo a e nënçmume. Kjo a e nënçmume. Mos kalo me një fjalë pse këta janë tu thonë qashtu. Jo, kshyr a Allahu xhelle ue ala ka pru argument për atë çështje. Dhe mos i kshyr shumicën. Mos i kshyr shumicën. Ngase shumica Allahu xhelle ue ala ka thënë tilkel ayyamu nudawiluha bainan nasi. Allahu xhelle ue ala ka thënë sa i përket fuqisë. Ka thonë këto janë ditët në dunja, nudawiluha bejnen nas. Ja japim fuqinë, një herë një grupës, një herë një grupës tjetër. Pse? Për me na sprovu Allahu xhelle ue ala. Allahu një herë ju jep muslimanëve fuqi, një herë jo besimtarëve. Pse? Ka thonë Ibn Kajimi, me pas fitu gjithmonë pejgamberët, krejt i kishin pasu pejgamberët. Ama Allahu xhelle ue ala i sprovon ndonjëherë pejgamberët me disfat në luft, me disfat në pushtet, me i pa njërzit, ka po shkojnë? me i pa njerëzit ka po shkojnë. Andaj njeriu duhet mu zhvesh për të vërtetën, pa marrë parasysh se kush e thot, ata thot ibn Xhauzi, Abdulrahman ibn Xhauzi Allahu e mëshiroft. Wal mutakabbir yara nafsuhu a'la min al-ghayr. Mendjemadhi e shef vetveten më i lartë se të tjerët. Më i lartë se të tjerët. Andaj kur e kanë vet ibn Mubarekin, Abdullah ibn Mubarekin, çka do të thonë kibër? Çka do të thonë mendjemadhësi? Ka thonë me pa te vetvetja, çka s'shef te tjetri. Kjo është mendjemadhësia. Edhe pse mos pritni mendjemadhi me ta shpreh me gjuhë. Po kjo jetohet në fush, shifët në fjalët e tina, në lëvizjet e tina, në ata që e dëshiron, ata që e sinon, e kështu me radhë. Në lëvizjen kanë dhënë dietarët edhe të gjuhës së tina, e kështu me radhë. E shef te vetvetja çka s'e ka tjetri. Thot fatahsulu lahu hizzatun wa farahun wa rukunun lahu ila ma taqad ma i'taqadahu do të shef se mendjemadhi kënaqet dhe gëzohet me ata që ka në vetën e tij dhe beson wa zalika nafkhu shaytan kjo është prej frymës së shejtanit i fryn shejtani atina i fryn shejtani dhe ai bëhet mendjemadh ngërsa thot ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka kërku mbrojtje ai sallallahu alaihi wasallam prej shejtanit dhe çka prej shejtanit min hamzihi wa nafthihi wa nafkhi Prej tre gjënave ka kërku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilat i i ndez dhe e kall fitilin shejtani. Çka janë? Hemzihi. Çka është hemzi? Çmenduria e shejtanit. Njeriu ndonjëherë e ban njeriun të çmendur shejtani. E shikoj njerëzit shi i ban shejtani të çmendur, wa nafthihi dhe poezisë së tij. E kjo duhet m'u ndal pak, edhe pse nuk është për qëllim m'u ndal Gjanë e gjat me këto sende, ngase na jena tu përmend shkurt pengesat nga e vërteta, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lut Allahun me rujt nga poezia e shejtanit. Këtu duhet me cek se njeriu i cili ka oratori me shkujt poezit shumë. E ka prej shejtanit në shumicën e rasteve. Wa shuara u yattabi yattabi uhum al ghawun Allahu jalla wala ka thon në suren shuara dhe poetat i pasojnë të devijuarit. Mendjemadhësia. Shejtani frin njeriun. Andaj ka thon, "Nefhi, nefha, me të fri." Shejtani të fri, të rrit ty. Edhe t'shton fodullëk, krenari. Edhe e shkatrron njeriun. E momenti çka Allahu jalla wala sheh te njeriu fodullëk dhe mendjemadhësi e devijon dhe e lën në dur të shejtanit. Andaj thot Raghib al-Asfahani Wa qawluhum al haqqu murrun thot Asfahani thot te dijetarët është përsëritur dhe është zakon me than se e vërteta është e idhur e ran thot fa huwa bi i'tibari man lam tatahadhab nafsu thot kjo nuk është në mënyrë absolute kur thu dijetar kanë thon e hakja âsht e ran qashtu është ka thon mirë po kjo shihet prej një kandi tjetër Thotë kjo sa i përket njerëzve të cilët nuk e kanë gdhend vetveten me pranu hakin. Ai çka e ka gdhend vetveten për me pranu hakin, atij nuk i vjen i ran. Ai çka e di se veç pi Allahut vjen e vërteta, s'e ka problem vallahi. Sahabët ka Omer ibn Khattabi, i cili a kon Emirul Mu'minin me me qindra shtete, me qindra qytete, një plakë e vogël në moshë ka dalë ka thonë ja Omer ka thonë mos thuj kështu se Allahu ka thonë ndryshe ka thonë çashtu o vallahi kjo plaka e ka qëlluar Omeri gabim e ka se ai e ka ditë se Allahu është me fjalën e plakës pa marrë parasysh se Omeri e ka thonë ndryshe e kështu me radhë na duhet me ditë se pikave në të vërtetë ma s'pari na kena folë për burimet e të vërtetës mirëpo këto janë pengesat njeriut i dalin pengesa këto me një Ata të cilët e falin farzin, ju vjen e ran me fal nafile. Ata që s'e falin hiç farzin, ju vjen e ran farzi, kështu me radhë. Pse Allahu ka thënë illa alel khashiin. Përveç një njerëz, një, një grupës, çka i tuten Allahut, ata s'e kanë ran. Andaj alejhi selam ka thonë, mu kënaqna kur falna. A kena arrit në këtë pozitë? Fal yufatish kullun Nefse, le ta kontrollojë çdo kush vetveten e vet. A të vjen rëndë me fal gjatë? Shikoje shumë lehtë e ki, provoje. Sa mundesh me fal namaz? Atëherë e sheh se sa i ki frikë Allahut xhalla wa ala? Illa al khashin. Allahu e ka përjashtuar vetëm një grup, të cilat janë të cilat i frikësohen Allahut xhalla xhalla wa ala. Tjetra pengesë është zilia. E dhjeta pengesë është zilia. Hasedi ka lind tek iblisi, fillimisht. Iblisi ka qenë i cili e ka pas zili Ademin a.s. dhe nuk i ka ra sexhde urdhrit Allahut xhelle, xhelle wa ala dhe Hasedi i ka bart jehudët mos me pranue fenë nga ana e Allahut xhalla wa ala dhe shumë e shumë prej grupacioneve të njerëzve të cilat janë shkatërruar në të batilin e vet. Dhe na e kena përmend në fillim të derseve se këto pengesa çka pi përmendmi, nuk është 35 pengesa kusht me u mbledh te një njeri. Jo. Ka prej njerëzve që e kanë larguar injorancën, po s'e kanë larguar tjetrën, e kanë larguar tjetrën, s'e kanë larguar tjetrën, e kështu me radhë. Pra ka mundësi njeriu i largon shumë pengesa, mirëpo s'e largon, vjen te një pengesë ku zaglavitet. Në ajet tjetër ka thonë, hasadan min indi anfusihim. Dhe jo tjetër, jo për tjetër arsye vetëm se nga hasedi në zemrat e tyre. Jo për tjetër çka. Jo s'e dinë hakin. Jo, jo, nuk është kjo problemi tek ata. Hasadan këtu smuja ka mbizotru hasedi. Dhe hasedi është shumë i keq dhe e pengon njeriu nga nga e vërteta. Andaj ka thon dijetar, nëse hasedi çon në kufër, Që është mëkati ma i madh. Tjerat, ala ma, le t'çon. Hasedi e ka çu Kabilin me vra vllajn e vet. Hasedi ka çu vllaznit e Jusufit me qit Jusufin në, në bunar. Madje njoni prej tyre ka thonë, uktulu Jusufe, vrane Jusufin. Ai tjetri ka thonë, jo, mos e vrani, po qitne në bunar. Vllai i vet musliman u konë, i biri i Jakubit. U ka thonë vrani Jusufin, pse? Ka thonë se t'na doje veç neve, me sa neve baba, veç neve. Se Jusufin shumë p'e do. Hasedi. Hasedi i ka shti me vra pejgamberin e Allahut xhelle ve ala dhe me hedhë n'bunar pejgamberin e Allahut xhelle ve ala. Andaj Hasan el Basriun kur e kanë vetë, a ka mundësi besimtari me pas hased? Tamam kafiri ka hased. Po jo besim, besimtari a ka mundësi me pas hased? Ka thon rahimek Allah. Allahu të mëshiroft. Sa shpejt i harove vllaznit e Jusufit. Vllaznit e Jusufit, musliman janë kon ata. S'i ka thon Allahu qafira, janë kon musliman. Mirëpo hasedi ka mbizotru te ata dhe e kanë hedh Jusufin aty ku nuk u dasht me hedh. Andaj njeriu, nëse nuk pastrohet prej hasedit, vallahi nuk i ban keq pos vetvetes së tina. Ngase të mirat janë prej Allahut xhelle ve ala. Em jahsudu n-nase ala ma atahum Allahu min fadli. Allahu xhelle ve ala ka thonë për ziliqartë. A p'i kanë zili njerëzit pse Allahu ju ka dhonë prej të mirave? Mirë, nëse ti e ki hased një njeri, kujtoje pak, kush ia ka dhonë atë mirë? Allahu xhelle ve ala, me dashtë ia merr. Me dashtë ta kish dhonë tyje, pse s'ta ka dhonë tyje. E kështu me radhë. Andaj lute Allahun xhelle ve ala, ai që ia ka dhonë dikujt një të mirë, ta jep edhe tyje. E nëse s'ta ka dhonë, ta ka dhonë për një urtësi. S'ta ka dhonë për një urtësi, çka e din Allahu xhelle ve ala. Andaj hasedi duhet me kon njeriu i kujdesshëm prej tina. Thot Ibn Hibbani, Allahu e mëshiroft, "Wa aktharu ma yujadu al-hasadu bayna al-aqran." Ku gjendet hasedi më shumti? Thot në njerëz të cilët mirren me një zanat. Au men taqarab al-shakl. Apo ata të cilët janë në një në një rrugë. Për shembull thotë, "Lian al-katabata la yahsuduha illa al-kataba", ngase shkrimtari nuk e urren apo nuk e ka hased vetëm se shkrimtari. Apo ata që shkruajnë janë hased në mes vete. Punëtorët urrehen në mes vete, e kështu me radhë. Thotë, "Çdo kush çka mirret me një send, e urren qaj njeri çka mirret me qat send." E kështu me radhë. Nuk ka mundësi mjekun me urrejt ai i cili është punëtor. Se ai tjetër zanat a, tjetër fushë atje. Ama mjekun e urrejn mjeku, ka hased. Andaj doktori, një doktor thot, mos shko te ai tjetri se nuk a i mirë. Edhe të përmend prej cilësive të këqija. Ai punëtori thot ai tjetër nuk është kështu. Ai hoxha thot ai tjetër, ai hoxha nuk ban. E kështu me radh. Punëtori thot ai punëtor nuk dike. Njoni çka zotron një zanat, thot ai tjetër nuk e di këtë zanat, unë e di ma mirë. Çdokush ka miret me një zanat, e ka hased në qatë zanat që e ka. Andaj njeriu duhet m'u rujt. Duhet m'u rujt prej hasedit ngase e pengon nga e vërteta, thot Hoxha Muhammed es-Salih el-Uthejmin, Allahu e mëshiroft, njëni prej dijetarëve bashkohor, vel khulasatu enel hased khulukun dhemim, thot dhe përfundimisht me një fjalë përmbledhëse, hasedi është një virtyt shumë me një vend ku, ku vrapojnë. E kështu me radhë. Juxhed bejne et-tuxhari ba'duhum el ba'd thot, ndodh në tregtarët në mes veti. A ki pa tregtarët? Qysh coptohen në mes veti? Ai e ka zili këta, ky e ka zili ata. Wa kullu dhawi mihnetin, jahsudu men sharakahu fiha. Dhe çdokush ka miret me një punë, e ka zili dhe ai tjetër që ka do m'u marrë me atë punë. e kështu me radh lakin ma al esef thot fatkeqësisht thot kjo është në mesin e ulemave edhe pse ato janë më të denjë dhe më meritor mos me kon te ata nëse njeriu ka dije e çka domethon dije dije domethon me njoft Allahun e ai njeri çka e njoft Allahun a duhet me pas zili tjetrin nuk duhet Momenti çka mbizotron xhehli, qat çka sa çka mbizotru xhehli e kije zili tjetrin e kështu me radh, pra hasedi. Ka qenë pengesa e iblisit dhe ka qenë mendjemadhësia dhe ka qenë vetpëlqimi. Këto të trija janë janë bashku te iblisi dhe u bo iblis. Edhe sa ka njeri hise prej këtyre tri sendeve, pengohet prej vërtetës qat sa ka. Qat sa ka prej këtyre sendeve. E njëmdheta, el hizbije. Dijetarët kanë thanë, partizimi. Me konë njeriu partiak. Me konë me një parti dhe me një grup. Kjo osht prej pengesave me pa të vërtetën. Pse? Ngase njeriu kur futet dhe depërton me një parti, me, nuk është këtu veç parti të cilat partiat na i njofim, i njofim njerëz. Këtu është për qëllim ndoshta edhe parti apo xhemat, apo grup, apo kushdo qoftë, të cilat përkatësohen me një metodologji, dhe personi është anëtar i asaj partie. Njeriu nuk ka mundësi kur të futet në këtë mënyrë me një vend me e pa të vërtetën. Pse? Ngase mendon se e vërteta veç qat te kornizat ku është ai, qat parti. E kështu me radhë. Në qat grup ku është ai dhe kjo ka qenë prej te selefi prej mas gjeneratave të trija ka deportu kjo partia është bo një hoxhë i ka mledh do xhemat e kështu me radh haki a kon veç te ai s'ka mundësi nuk ka mundësi haki është veç me Allahun xhelle ve ala dhe me pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem në mënyrë absolute ndërsa te tjertë ka mundësi me depërtu batili, ka mundësi me depërtu defekti, ka mundësi me depërtu gabimet. Ka mundësi me depërtu gjunahët, e kështu me radhë. Nëse njeriu do të mu zhvesh prej partizimeve, prej grupacioneve, prej xhamatlëkeve, këto s'janë te Allahu xhelle ue ala, s'kanë peshë këto. Te Allahu është hak. Wal haqqa wa haqqa aqul. Allahu ka thënë pasha të vërtetën, vetë vërtetën unë e tham. Atëherë a mundna na mu betu pasha të vërtetën, na vetë vërtetën e thojmë. Na mujna me thanë, ama na jena objekt cytje, jena objekt shejtani, jena objekt sulmi. Na nuk jena të mbrojtur, veç pejgamberët e Allahut xhelle ue ala janë mbrojtur. Andaj njeriu duhet me ditë ka vjen e vërteta, pastaj e di se sa është në të vërtetën. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija duke fol për grupacionet, "Wa hadha yubtala bihi kathirun min al-muntasibin ila ta'ifatin mu'ayyanatin fil ilm." Dhe kjo ndodh në shumicën e rasteve të cilat njerëz përkatësohen me një grup apo xhamat, të cilat përkatësohen në dije, au id-dini min el mutafaqqiha, apo ndonjë grup të fuqahave, apo mutasawifa, apo sufive, au ghayrihim, apo kush do qoftë prej grupacioneve, au ila raisin muadh muadhamin indahum, apo ndonjë kryetar të cilat ata e shofin shumë të madh, Gajra nëbijji sallallahu alai sallam E jo te pejgamberi sallallahu alai sallam Kryetari ma i madh i joni është pejgamberi sallallahu alai sallam Es-sadiq ul mesduk Ai i cili është besniku i besnikve është vërtetue besnikëria e tij prej mbi shtatë kat qiejve Nga ana e Allahut xhelle ue ala Vetëm ai e flet të vërtetën Të tjertë janë objekt dyshimi. Nëse qellin argumente, e folin të vërtetën. Nëse nuk qellin argumente, i refuzohet fjala dhe i hidhet për muri. Thot Ibn Tejmija, Ma an ad din al islami yujibu ittiba al haqq mutlaqan, thot edhe pse feja islame e obligon pasimin e të vërtetës në mënyrë absolute kudo qoftë. A është e vërteta në grupin tonë apo tjetrin? Na elhamdulillah mundohemi me pasu të vërtetën. Po nëse na vjen një e vërtetë nga një grup që nuk jena aty me ta, pranoje. Thu kjo e vërtetë vallahi. Ngase Allahu xhelle ue ala ka thon kështu. Pastaj thot Ibn Qayimi duke e shpjegue se çka është rreziku i grupacionit dhe i partizimit, thot ka urdhru Allahu xhelle ue ala bil kisti me drejtësi. Allahu xhelle ue ala prej emrave i ka el adlu, i drejti. Andaj ka thënë Shejhul Islam ibnu Tejmije, Allahu xhelle ue ala e ndihmon një shtet jo besimtar të drejt dhe nuk e ndihmon një shtet besimtar me zullum. Kjo ligj i Allahut. Pse ka thënë Ibn Taymija? Ngase el adlu patjetër se Allahu xhelle ue ala është el adl i drejtë. E Allahu në dunja nuk i ndryshon ligjet. Po në ahiret e shti besimtarin në xhenet. Mirëpo në dunja e ndihmon ata që i drejtë. Haqqan, në hakin me e fol, për çdo kënd, aduwen kane, armik qoftë, apo weli, apo mik i jot. Fole të vërtetën, mos e tejkalo të vërtetën. Wa haqqu ma qama lahu al-'abdu bil-qist, al-aqwal wal-ara' wal-madhahib. Thot dhe ma e drejta çka mundet me me drejtësi, më shumë diçka mundet mu ngrit njeriu, është e puna e mendimeve dhe medhhebeve. Ngase njerëz më shumë janë sprovu çta. Dhe thotë pastaj Ibn Qayimi, "Wa la yastahiqu isma al-amanati illa man qama biha, man qama fiha bil-'adl al-mahdh." Dhe s'e meriton emrin e drejtësisë dhe besnikërisë përveç atij i cili është i drejtë në mënyrë të plotë. Jo grupacionet. Jo grupacionet, për Allahun, për pejgamberin, për librin e tina dhe për me ja dëshiru njerëzve të vërtetën. Jo grupacionet. Pra partizimi dhe grupacioni dhe grupimi i njerëzve me disa korniza është prej pengesave të të vërtetës. Andaj ka thonë Allahu xhelle ue ala duke e përmend dhe duke e çrrënjos partizimin ka thonë huwa sammakum muslimin. Ai ju ka qujt juve musliman. Andaj çdo emërtim tjetër është i refuzu. Allahu na ka qujt musliman. S'ka emra të tjerë. S'ka emra të tjerë. Na jena musliman. Allahu ju ka thënë huwa samakumul muslimina min qablu. Ai ju ka qujt juve musliman fillimisht në librin e tina. E na nuk duhet me u qujt me emra të tjerë. Jo xhemati filanit dhe allanit. Jo grupi filanit dhe allanit. Huwa samakumul muslimin, ai ju ka qujt juve musliman, quju musliman. E bjeri argumentet për islamin, pastaj sjelli argumentet për islamin, andaj ka thonë Bekër ibnu Abdullah Ebu Zejd, njëni prej dijetarëve bashkohor i cili ka ndru jetë në kohën bashkohore, ve fil hizbijeti ba'thu harbil kelime dhe në partizimin e muslimanve ka armiqësim për shahadetin. Kur njerëzit partizohen, grupacione, e ku ta di çka prej, prej sendeve, kjo e lufton la ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Se Muhammed Rasulullah është ngritja me të drejtësien absolute. E kjo vjen në kundërshtim. Binasbi, binasbi awamil il intisari wa terxhihi li usuli kulli hizb. Se çka, çka, çka, çka pason grupacioni, thot, kjo e shtin njeriun me ndihmue mendimin e grupës vet. apo njeriu që ashtu natyrën e ka, e ndihmon mendimin e grupës vet. Dhe mundohet me këtë fuqi çka i ka me ndihmu se kjo na jena n'hak. Na jena n'hak. Wa raddi ma yukhalifuhu dhe e ban demant kushdo qoft ai. Domethon kjo kushtëzohet nëse nuk ka argumente. Kur ki argumente e mbron mendimin në të cilën je me argumente. Jo pse je ti në këtë grup, po pse argumenti e mbron ata. Andaj Allahu xhelle ue ala ka thonë Kullu hizbin bima ledejhi ferihun dhe çdo njeri i gzohet ata në të cilën jeton. Në grupin të cilën është ai. Dhe e fundit e dymdhjeta për këtë ligjëratë prej pengesave dhe me këta e përfundojna gjynahet. Mëkatet janë që e pengojnë njeriun nga e vërteta. Mëkatet. mënyrë absolute, duke filluar nga shirku. Do edhe këto çka përmendën pengesa, pengesa vetë janë mëkate. Mirëpo këto e kemi për qëllim në mënyrë përgjithshme mëkate. Allahu xhelle ue ala e ka përmend në shumë prej ajeteve se njerëz të cilat janë mëkatar Allahu s'i udhzon. Inna Allahe la jahdi qawmen fasikin. Allahu nuk e udhzon popullin fasik. Udhëzimi mes tij dhe udhëzimit ka pengesë. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymije duke e treguar rrezikun e gjynaheve për me pasu të vërtetën. Thotë, kema enel insan, jugmidu ajnejhi, thotë sikur që njeriu ka mundësi m'i mshel sytë. Fela jera shejen, edhe s'sheh kurgjo. Njeriu ka mundësi i ka sytë e shnosh, ama kur t'i vnojë sytë, durt në sytë e tij, çka ban, nuk sheh kurgjo. Wa in lem jekun a'me, edhe pse s'ka verbëri. Pengohet nga e vërteta. Wa in lam yakun a'ma ka amal kafir. Edhe pse ndoshta nuk është i verbër, sikur verbëria e kafirit. Pra besimtari do m'u rujt shumë. Nëse ka mundësi mëkatet, një pas njëshme, pa pendim, zhytja në mëkate, mos frika prej Allahu xhelle ue ala, mos dridhja e zemrës prej gjynaheve që i ban, e pengon njeriun nga e vërteta. Pra, gjynahi është errësirë. Kur shtohet errësira me gjynahe, izdadet hajratu shtohet hutia atina. A e ki pa njeriun çka a gjynahqar, se s'e dallon hakin. Se e kanë mlu mëkatet, friga prej mëkateve. Allahu xhelle ue ala hedh hedh në zemrën e tina Çka? Huti. Allahu xhalla ka thënë: "Senulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba." Allahu xhalla ka thënë: "Ata që kanë ba kufër, kena me ju hedh në zemrat e tyre tmerr." Tmerr hedh Allahu xhalla wala në zemrat e mëkatarëve dhe gjynahqarëve. Nëse ka kufër në zemër, tmerri është absolut. Ai nuk e ndjen ke a'ma kharaja fi dhulmati al-layli yamshi wahdahu, e kjo është shembulli i atij i cili, nëse do me dit, shembulli i gjynahqarit. Ai ka si gjynahqari, se është besimtar. E kjo është shembulli i këtij thot Ibn Qayyim, Ibn Qayyimi, sikur njani i cili hec në errësirën e natës vet. Me të shtinë një errësirë vet, rrezik i madh. Mund është me radhë dikon m'u praptu në një humner të madhe. Kështu o gjynahi, nuk e di cilli gjynah t'shkatrron. Allahu xhelle ve ala është sabur, Allahu pret shumë, gafur, fal shumë, tevvab, ta pranon pendimin shpesh. Mirëpo Ibn Kajimi ka thonë nuk e di se gjynahet janë plagë, e s'e di cilla plagë të vret. Njeriu mund m'i pas 100 plagë, prej 100-ve shpëton, 101-ta e myt. Kështu janë gjynahet. Andaj njeriu duhet me pasë shumë kujdes. Se thotë këto, këto, këto gjynahet s'më bajnë kurgjo. Këto janë si plagët. E nuk e di cilla plagë godet këtu edhe e mbyt njerin dhe e vran. Andaj gjynahet janë prej pengesave të mdhoja. Andaj lusim Allahun xhelle ve ala dhe me këta e përfundojna. Vazhdojna me këtë pengesë në ligjëratat e ardhshme. Lusim Allahun xhelle ve ala që të na largojë çdo pengesë nga zemrat e tona, çdo gjynah nga zemrat e tona dhe çdo send që Allahu xhelle ve ala e din që ai nuk e don, t'na bojë prej atyre të cilat shpejtojnë në pendim dhe largimin e asajna. Lusim Allahun xhelle ve ala që të na bojë ta pasojna të vërtetën deri në momentin e fundit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.